Piektā lekcija Vakar mēs pārunājām gribas būtību, tā kā griba ir iekļauta cilvēka organismā. Nu mēs vēlamies gribas attiecības ar cilvēku, kuras mēs iepazinām padarīt auglīgas cilvēka pārējās būtības apskatam. Jūs būsat pamanījuši, ka līdšanējās pārunas par cilvēku būtību es galvenokārt ņēmu vērā intelektuālo, izziņas darbību no vienas puses un gribas darbību no otras puses – Es esmu jums arī parādījis, kā izziņas darbība ir saistīta ar cilvēku nēru raksturu, kā gribas stiprums ir saistīts ar asins darbību. Ja jūs šo lietu pārdomāsiet, jūs jautāsiet, kā tad ir ar trešo dvēseles spēju, ar jūtu darbību? To mēs esam līdz šim vēl maz ņēmuši vērām. Bet šodien, tieši vairāk pievēršoties jūtu darbībai, mums radīsies arī iespēja intensīvāk izpētīt abas pārējās cilvēka dabas puses – izzinošo un gribas veidīgo. Mums jātiek skaidrībā vēl tikai par vienu, ko es jau dažādās sakarībās esmu pieminējis. Dvēseles spējas nevar tik pedantiski nolikt vienu otrai blakus – domāšana, jūtas, griba – jo visā dzīvajā dvēselē viena darbība vienmēr pāriet otrā. Apskatiet no vienas puses gribu. Jūs varēsiet apzināties, ka neesat spējīgi gribēt to, ko necauraužat ar priekšstatu, tātad ar īziņu veidīgo darbību. Pamēģiniet kaut arī tikai virspusējā pašnovērošanā koncentrēties uz savu gribu. Jūs vienmēr novērosiet, gribas aktā kaut kā vienmēr ienāk priekšstatīšanās – Jūs vispār nebūtu cilvēks, ja gribas akts nesaturētu priekštatīšanos. Jūs visu to, kas plūst no gribas, izdarītu trulā, instinktīvā darbībā, ja jūs rīcību, kas strāvo no gribas, necauraustu ar priekštatošo darbību. Bet tieši tāpat kā visa gribas darbība satur sevī priekštatīšanos, visa domāšana satur sevī gribu – Atkal kaut arī tiešām virspusējs sevis paša apskats dos atziņu, ka domājot jūs, domu tēlos ļaujat ieplūst gribai. Kā jūs veidojat pašas domas, kā jūs vienu domu saistāt ar citām, kā pāriet uz spriedumu un slēdzienu, to visu caurstrāvot smalka gribas darbība. No tā jūs īsteni varat tikai teikt, gribas darbība galvenokārt ir gribas darbība un satur sevī domāšanas darbības apakšstraumi. Domāšanas darbība ir galvenokārt domāšanas darbība, un tās apakšstraumē ir gribas darbība. Tātad pedantiska viena otram blakus nolikšana atsevišķo dvēseles darbību novērošanā nav iespējama, jo proti viena pārplūst otrā. Ko jūs varat atzīt par dvēseli, dvēseles darbību, kopsaplūšana, to jūs redzat izpaustu arī fiziskajā ķermenī – kurā atklājas dvēseles darbības. Apskatiet, piemēram, cilvēka aci. Acī, ja mēs to aplūkojam kopumā, turpinās nervi, bet acī turpinās arī asinsvadi. No tā, ka nervi turpinās cilvēka acī, acī ieplūs domu un izziņas darbība. No tā, ka asinsvadi turpinās acī, tajā ieplūs gribas darbošanās. Tā līdz pat maņu darbības perifērijai arī ķermenī viens ar otru ir saistīti gribas veidīgais un priekšstatu jeb izziņas veidīgais. Tā tas ir visām maņām un arī visiem kustību locekļiem, kas kalpo gribai, ir tāpat. Mūsu gribā, mūsu kustībās caur nēru ceļiem iet izziņveidīgais un caur asins ceļiem iet gribas veidīgais. Bet nu mums jāiepazīst arī izziņas darbības īpašais veids. Mēs jau uz to norādījām, bet mums pilnībā jāapzinās, kas viss ir šajā cilvēcisko darbību, kas liecas uz izziņas, priekšstatu pusi, visā kompleksā. Mēs jau esam teikuši, Izziņā, priekšstatīšanā īstenībā dzīvo antipātija. Lai cik dīvaini tas nebūtu, viss, kas liecas uz priekšstatīšanos, ir antipātijas caurausts. Jūs teiksiet, jā, kad es kaut ko aplūkoju, tad taču šajā aplūkošanā es nepielietoju antipātiju. Jā, gan, jūs pielietojat to. Jūs veidojat antipātiju, kad apskatāt priekšmetu. Ja acī būtu tikai nērodarbība, tad katrs priekšmets, ko jūs uzlūkot ar savām acīm, jums rieptos, tas būtu antipātisks – Tikai no tā, ka acu darbībā ielīst arī gribas darbība, kas pastāv simpātijā, no tā, ka miesīgi jūsu acī iesniedzas asinsveidīgais, tikai no tā tiek izdzēsta antipātijas sajūta jūsu apziņā jutekliskā aplūkošanā, un caur izlīdzinājumu starp simpātiju un antipātiju tiek radīts objektīvs, vienaldzīgs redzes akts. Tas tiek radīts līdzvarojoties simpātijai un antipātijai, un šīs simpātijas un antipātijas ieplūšana vienai otrā vispār netiek apzināta. Ja jūs studējat geitas krāsu mācību, uz kur es šajā sakarībā reiz jau vērsu uzmanību, un proti tās fizioloģiski didaktisko daļu, tad jūs redzēsiet. Tādēļ, ka gēta iedziļinās redzes dziļākajā darbībā, viņa krāšu nianšu apskatā tūdaļ parādās simpātiskais un antipātiskais – Jums vajag tikai nedaudz iedziļināties kāda maņu orgāna darbībā, lai tūdaļ atrastu simpātiskā un antipātiskā uzniršanu maņu darbībā. Maņu darbībā antipātiskais ir saistīts ar īsteno izziņas jomu, priekšstatu jomu, nervu jomu, un simpātiskais ir saistīts ar īsteno gribas jomu, ar asins jomu. Ir nozīmīga atšķirība, ko es jau arī bieži esmu izcēlis vispārējās antropozofiskajās lekcijās starp dzīvniekiem un cilvēkiem attiecībā uz acs iekārtojumu. Ir ļoti īpatnēji, ka dzīvniekam acī ir daudz vairāk asins darbības nekā cilvēkam. Zināmiem dzīvniekiem jūs pat varat atrast orgānus, kuri kalpo šai asins darbībai. No tā jūs varat secināt, ka dzīvnieks iesūta acī Un tā tas ir arī ar pārējām maņām, daudz vairāk no asins darbības nekā cilvēks. Tas ir dzīvnieks attīsta savās maņās daudz vairāk simpātijas, instinktīvas simpātijas ar apkārtējo pasauli nekā cilvēks. Cilvēkam īstenībā ir vairāk antipātijas pret apkārtējo pasauli nekā dzīvniekam, bet parastajā dzīvē tā nenonāk apziņā. Tā nonāk līdz apziņai tikai tad, ja apkārtējās pasaules vērošana tiek kāpināta līdz iespaidam, uz kuru mēs reaģējam ar riebumu. Tas ir tikai visas maņu uztveres sakāpināta apjauta. Jūs reaģējat ar riebumu uz ārēju iespaidu. Ja jūs ejat uz kādu vietu, kas riebīgi ož, un jūs sajūtat šīs sliktās smirdēšanas sfērā riebumu, tad šī riebuma sajūta nav nekas cits, kā kāpinājums tam, kas notiek katrā maņu darbībā. Tikai parastā maņu uztverē šis uztveri pavadošais riebums paliek zem apziņas sliekšņa. Bet ja jums cilvēkiem nebūtu vairāk antipātijas pret apkārtējo pasauli kā dzīvniekiem, tad mēs nenošķirtos no apkārtējās pasaules tik stipri, cik mēs īstenībā nošķiramies. Dzīvniekam ir daudz vairāk simpātijas pret apkārtni, tāpēc tas ir daudz vairāk saudzes kopā ar apkārtni un tāpēc ir arī daudz vairāk vērsts uz atkarību no klimata, gadalaikiem un tā tālāk nekā cilvēks. Tā kā cilvēkam ir daudz vairāk antipātijas pret apkārtni, tāpēc viņš ir personība. Apstākļus, ka mēs ar savu zem apziņas sliekšņu esošo antipātiju varam norobežoties no apkārtnes – nosaka mūsu nošķirto personības apziņu. Bet ar to mēs esam norādījuši uz kaut ko, kas pilnīgai izpratnē par cilvēku pievieno kaut ko ļoti būtisku. Mēs redzējām, kā izziņas jeb priekšstatu darbībā saplūst kopā domāšana, nervu darbība, miesīgi izteikta, un griba, asins darbība, miesīgi izteikta. Bet tā gribas darbināšanā saplūs kopā arī priekšstatošā un īstā gribas darbība. Mēs vienmēr, kad mēs kaut ko gribam, attīstām simpātiju pret gribēto. Bet tā vienmēr paliktu pavisam instinktīva gribēšana, ja mēs nevarētu ar gribēšanas simpātijā iesūtīto antipātiju kā personība norobežoties no rīcības, no gribētā. Ja caur un cauri pārsvarā ir simpātija pret gribēto, tad izlīdzinājums ar šo simpātiju tiek radīts tikai tā, ka mēs iesūtām arī antipātiju. Tādējādi simpātija kā tāda paliek zem apziņas sliekšņa, tikai kaut kas no šīs simpātijas iespiežas gribētajām. Tajās nepārāk daudzskaitlīgajās rīcībās, kuras mēs izpildām nevis tikai ar saprātu, bet ar īstu sajūsmu, atdevi, mīlestību, simpātijai gribā ir tik stiprs pārsvars – ka tā izlaužas arī pāri mūsu apziņas slieksnim, un mūsu griba pati parādās piesātināta ar simpātiju, kur pretī parasti tā mūs ar apkārtējo pasauli saista kā kas objektīvs, atklājams mums tā. Kā mūsu antipātija pret apkārtējo pasauli tikai izņēmumu gadījumos, bet nevienmēr drīkst ienākt apziņā, tāpat mūsu vienmēr esošā simpātija – Pret apkārtējo pasauli drīkst ienākt apziņā tikai izņēmumu gadījumos, apgarotības, atdevīgas mīlestības gadījumos. Citādi mēs visu darītu instinktīvi. Mēs nekad nevarētu iekļauties tajā, ko objektīvi no mums prasa, piemēram, sociālā dzīve, pasaule. Mums domājoši jāpārņem tieši griba, lai šī griba mūs, kā tādus iekļautu kopējā cilvēcē un pasaules procesām. Jums varbūt kļūs skaidrs, kas notiek, ja pārdomāsiet, kāds īsts posts izceltos cilvēka dvēselē, ja visa šī lieta, par kuru es tagad esmu runājis, būtu parastajā dzīvē apzināta. Ja šī lieta parastajā dzīvē nepārtraukti cilvēka dvēselē būtu apzināta, tad cilvēks apzinātos labu tiesu antipātijas, kas viņu pavadītu visā viņa rīcībā. Tas būtu briesmīgi. Cilvēks tad ietu cauri pasaulē un nepārtraukti justos antipātijas atmosfērā. Tas pasaulē ir gudri ierīkots, ka šī antipātija ir gan nepieciešama kā spēks mūsu darbībā, bet ka mēs to neapzināmies, ka tā paliek zem apziņas sliekšņa. Tagad ieskatieties, es gribētu teikt, dīvainā cilvēka dabas mistērijā. Mistērijā, ko īstenībā sajūta katrs labāks cilvēks, bet ko audzinātājiem un skolotājiem vajadzētu apzināties pilnībā. Mēs sākumā, kad esam bērni, rīkojamies vairāk vai mazāk no tīras simpātijas. Lai cik savādi tas skanētu, bet viss, ko bērns dara un daudzās, tiek izdarīts no simpātijas pret darīšanu un daudzīšanos. Kad simpātija piedzimst pasaulē, tā ir stipra mīlestība, stipra griba. Bet tā nevar tāda palikt, Tā ir jācaurauž ar priekšstatīšanos. Tai zināmā mērā ir nepārtraukti jātiek izgaismotai ar priekšstatīšanos. Tas notiek aptverošā veidā, kad mūsu tīrijos instinktos iekļaujam ideālus, morālos ideālus. Un tad jūs varēsiet labāk apjēgt, ko īstenībā šajā jomā nozīmē antipātija. Ja mums visu dzīvi instinktu impulsi, ko mēs pamanām mazajā bērnā, paliktu tikai simpātiski, kā tie ir simpātiski bērnam, tad mēs savu instinktu ietekmē attīstītos animāliski. Šiem instinktiem jākļūst mums antipātiskiem, mums jāielē tajos antipātija. Antipātiju mēs ieliem tajos ar saviem morālajiem ideāliem, kuriem instinkti ir antipātiski un kuri vispirms mūsu dzīvei starp dzimšanu un nāvi ieliek antipātiju bērnišķīgajā instinktu simpātijā. Tāpēc morālā attīstība vienmēr ir kaut kas asketisks. Tikai šo asketisko jāuztver pareizā nozīmē. Tas ir nepārtraukta vingrināšanās apkarot animālisko. Tam visam mūs jāmāca, ka augstā pakāpē griba nav tikai griba cilvēka praktiskajā darbībā, bet arī cik daudz griba ir caurausta ar priekštatīšanos, ar izzinošo darbību. Starp izziņu, domāšanu un gribu pašā vidū stāv cilvēciskā jūtu darbība. Ja jūs veidojat priekšstatu par to, ko tagad esmu attīstījis kā gribu un domāšanu, tad varat teikt, no kādas zināmas vidējās robežas, no vienas puses plūst ārā viss, kas ir simpātija, otrā pusē plūst ārā viss, kas ir antipātija, domāšana. Bet griba simpātija iedarbojas – arī atgriezeniski domāšanā, un domāšanas antipāti iedarbojas arī uz gribu. Un tā cilvēks kļūs par veselumu ar to, ka tas, kas galvenokārt attīstās vienā pusē, iedarbojas arī otrajā pusē. Vidū starp domāšanu un gribu ir jušana, tā, ka jušana vienā virzienā ir radnieciska domāšanai, otrajā virzienā gribai. Kā jūs jau visā cilvēka dvēselē nevarējāt stingri atdalīt izzinošo, jeb domāšanas darbību no gribas darbības, tāpat jūšanā vēl mazāk jūs varat nodalīt atsevišķi domāšanas elementu no gribas elementa. Jūšanā ļoti stipri gribas un domāšanas elementi ieplūst viens otrā. Šeit jūs atkal ar tīru pašnovērošanu, kaut arī jūs to izpildītu tikai virspusēji, varat pārliecināties par tikko teiktā pareizumu. Ja tas, ko es līdz šim esmu pateicis, vada jūs uz šīs pareizības novērošanu, jo es jums teicu, griba, kas parastā dzīvē norit objektīvi, tiek kāpināta līdz darbībai no entuziasma, no mīlestības. Te jūs pavisam skaidri redzat ārējās dzīves nepieciešamības, izsauktu gribu, caurstrāvotu ar jūtām. Ja jūs darāt kaut ko ar entuziasmu vai ar mīlestību, tad darāt to, kas plūst no gribas, kurai jūs ļaujat caurausties ar subjektīvām jūtām. Bet arī maņu darbībā jūs varat redzēt, ja precīzāk ieskatāties, tieši ar gēķis krāsu mācību, kā maņu darbībā iejaucas jušana. Un ja maņu darbībā sakāpināta līdz riebumam vai no otras puses līdz patikas ziedu smaržas baudīšanai – tad jums arī tajā ir pāri plūstoša jūtu darbība maņu darbībā. Bet arī domāšanas darbībā ieplūst jūtu darbība. Reiz bija vismaz ārēji ļoti ievērības cienīgs filozofisks strīds. Pasaules uzskatu vēsturē ir taču bijušas daudzas filozofiskas ķildes. Starp psihologu Franci Brentano un loģiķi Sigvardu Heidelbergā. Abi kungi strīdējās viens ar otru par to, kas notiek cilvēka spriešanas darbībām. Sigvards domāja, ka cilvēks spriež, teiksim, viņš pieņem spriedumu, piemēram, ka cilvēkam jābūt labam, tad šajā spriedumā vienmēr runā līdzi jūtas, lēmumu pieņem jūtas. Brentano domāja, spriešanas darbība un jūtu darbība, kuras pastāv rakstura kustībās, ir tik dažādas, ka spriešanas izmantošana, spriešanas funkcija – ja nu vēl ticētu, ka tur iejaucas jūtas, vispār nevar tikt apjēgta. Viņš domāja, ka tādajādi spriedumā ienāk kaut kas subjektīvs, kur pretī mūsu spriedumam jābūt objektīvam. Viens šāds strīds sapratējam tikai parāda, ka ne psihologi, ne loģiķi nav aptvēruši, pie kā viņiem vajadzētu nonākt – pie dvēseles darbību ieplūšanas vienai otrā. Padomājiet, kas šeit patiešām ir jānovēro – Mums no vienas puses ir spriešanas spēja, kurai dabiski jāizšķiras par kaut ko pilnīgi objektīvu. Kad cilvēkam jābūt labam, tas nedrīkst būt atkarīgs no mūsu subjektīvām sajūtām. Tātad spriedumu saturam jābūt objektīvam. Bet, kad mēs spriežam, vēl kaut kas pavisam cits nonāk uzmanības lokā. Lietas, kuras objektīvi ir pareizas, tāpēc vien taču vēl nav apzinātas dvēselē – un apzināti mēs nevaram uzņemt dvēselē nevienu spriedumu, bez sajūtu līdzdalības. Tādēļ jāsaka, ka Brentano un Sigvardam vajadzēja vienoties tādajādi, ka viņi abi būtu teikuši, jā, spriedumu objektīvais saturs stāv stingri ārpus sajūtu darbības, bet lai subjektīvajā cilvēka dvēselē rastos pārliecība par spriedumu pareizību, ir jātīstās sajūtu darbībai. No tā jūs redzat, cik grūti ir ar šādu filozofisko apskatu veidu, kā tie tagad tiek piekopti, vispār nonākt pie precīziem jēdzieniem. Līdz šādiem precīziem jēdzieniem vispirms taču ir jāpaceļas, un šodien nav neviena cita precīzu jēdzienu pilnveidošanas līdzekļa, kā vien ar gara zinātni iegūtie. Ārējā zinātne domā, ka tai esot precīzi jēdzieni, un tā izturas ļoti augstprātīgi pret to, ko piegādā antropozofiski orientētā gara zinātne, jo tai nav nejausmas, ka no šīs puses piegādāti jēdzieni attiecībā pret šodien lietotajiem ir daudz precīzāki un eksaktāki, jo tie ir iegūti no realitātes, nevis no spēles ar vārdiem. Izsekojot sajūtveidīgajam elementam no vienas puses izziņošajā, priekšstatošajā un no otras puses gribasveidīgajā, jūs teiksiet, Sajūtas kā vidējā dvēseles darbība stāv pašā vidū starp izziņu un gribu un izstaro savu būtību abos virzienos. Sajūtas ir tik lab vēl nepilnīgi tapusi izziņa, kā arī vēl nepilnīgi tapusi griba. Aizturēta izziņa un aizturēta griba. Tādējādi arī sajūtas ir saliktas no simpātijas un antipātijas, kuras tikai paslēpjas kā jūs redzējāt, tik lab izziņā, kā arī gribā. Abas simpātija un antipātija atrodamas izziņā un gribā, tāpēc, ka miesīgi nervu darbība un asins darbība ietekmē kopīgi, tikai tās paslēpjas. Sajūtās tās atklājas. Tad kā izējot no tām, izskatās jušanas miesīgās atklāsmes? Jūs visur cilvēka ķermenī atradīsiet ka kaut kādā veidā saskaras asins ceļi ar nervu ceļiem. Un visur tur, kur saskaras asins ceļi ar nervu ceļiem, īstenībā rodas sajūtas. Tikai, piemēram, maņās gan nervi, gan asins ir tik izsmalcinātas, ka tur sajūtas vairs nemanām. Klusas sajūtas caurauž visu mūsu redzi un dzirdi, bet mēs to nejūtam. Mēs to jūtam jo mazāk, jo maņu orgāns vairāk ir norobežots – nodalīts no pārējā ķermeņa. Redzē, acu darbībā mēs sajūtveidīgo simpatizēšanu un antipatizēšanu gandrīz vispār nejūtam, jo acs ieguldīta kaulu dobumā ir gandrīz pilnīgi nodalīta no pārējā organisma. Un nervi, kuri ietiec sacī, ir ļoti izsmalcināti, tāpat arī asinsvadi, kuri iesniedz sacī. Emocionālā sajušana acī ir ļoti apspiesta, Mazāk apspiest sajūtveidīgais ir dzirdes maņā. Dzirde daudz vairāk nekā redze atrodas organiskā kopsakarā ar organismu kopējo darbību. Tā kā ausī atrodas daudzi orgāni, kur ir pavisam citādi veidot nekā acu orgāni, aus daudzajādā ziņā ir paties attēls tam, kas notiek visā organismā. Tādēļ to, kas notiek ausī kā maņu darbība, ļoti stipri pavada sajūtu darbība. Un šeit pat cilvēkiem, kuri labi var saprast to, kas tiek dzirdēts, būs tiešām grūti kļūt skaidrībā, kas dzirdētajā, īpaši mākslinieciski dzirdētajā, ir tikai izziņa un kas ir emocionālais. Uz to balstās ļoti interesanta jaunākā laika parādība, kas norisinās arī tiešajā mākslinieciskajā produkcijā. Jūs visi zināt Bekmesera figūru Riharda Vāgnera Nirnbergas meistardziedoņos – Ko Bekmeseram īsti vajadzēja attēlot? Viņam vajadzēja attēlot muzikāli uztvarošo, kurš pavisam aizmirst, ka visa cilvēka emocionālais elements iedarbojas dzirdes darbības izziņas veidīgajā. Vāgners, kurš savu paša izpratni ir attēlojis Valterā, savukārt bija vienpusīgi pārliecināts, ka muzikālajā galvenokārt būtu jādzīvo emocionālajam. Kas tur tiek nostādīts Valterā, un Bekmeserām ar pārprastu uztveri, es domāju abu pārprastā uztverē, pretstatā pareizajai izpratnei, ka muzikālajā dzirdē darbojas kopā emocionālais un izziņas veidīgais. Tas izpaudās tādā vēsturiskā parādībā, ka Vāgnera mākslai, parādoties, tai kļūstot pazīstamai, tā atrada sev pretinieku, Eduarda Hanslika personā Vīnē, kas visu, kas Vāgnera mākslā izplūst jūtu sfērā uzskatīja par nemuzikālu. Varbūt nav daudz psiholoģiski tik interesantu rakstu mākslas jomā kā Eduarda Hanslika par muzikāli skaisto. Tajā galvenokārt tiek iztirzāts, ka tas nav īsts mūziķis, ka tam nav īsta muzikāla sajēga, kas gribētu mūzikā visu ienest no emocionālā, bet īsts mūziķis gan ir tikai tas, kurš īsteno muzikālā nervu redz objektīvā toņa saistībā, no toņa uz toni, iztiekot bez emocionālā arabeskām. Ar brīnišķīgu tīrību Eduarda Hanslika grāmatā par muzikālu skaisto tiek iztirzāta prasība, ka augstākais mūzikā drīkst pastāvēt tikai toņu tēlā, toņu arabeskā, un tiek izliets viss iespējamais izsmieklis pār to, kas tieši veido Vāgnerisma nervu kā skanošā radīšana no jūtu elementa. Ka vispār šāds strīds, kā starp Hansliku un Vāgneru varēja parādīties muzikālajā jomā, tieši tas liecina, ka psiholoģiski idejas par dvēseles darbībām jaunākajā laikā bija pilnīgi neskaidras. Citādi tāda vienpusīga tendence, kā tā parādījās Hanslikam, vispār nevarētu rasties. Bet ja izprot šo vienpusīgumu, un atdot cieņu Hanslika filozofiski spēcīgajiem izskaidrojumiem, tad var teikt, ka grāmatiņa par muzikālu skaisto ir ļoti asprātīga. No tā mēs redzam, ka visā cilvēkā, kas pirmām kārtām dzīvo kā jūtu būtne, vienai maņai vairāk, citai mazāk, perifērijā iespiežas izziņveidīgais. Tas darīs un tam jādara jūs uzmanīgus uz to, kādus lielus postījumus nodara mūsdienu zinātniskā domāšana tieši pedagoģisko atziņu vajadzībām. Ja mēs nebūtu šeit sagatavojoši runājuši, un ja sagatavojoši nerunātu par to, kam jūs jāvada uz reformatorisku darbību, tad vajadzētu salikt kopā no tagadējām esošajām pedagoģijām, no pastāvošajām psiholoģijām un loģikām – un audzināšanas praksēm to, ko jūs gribētu pildīt savā darbībā skolā. Jums vajadzētu to, kas ārēji ir kļuvis parasts, ieviest skolas darbā. Bet tas, kas šodien ir kļuvis parasts, pašā sākumā cieš no lielām nebūšanām jau attiecībā uz psiholoģiju. Jūs taču katrā psiholoģijā vispirms atradīsiet tā saucamo maņu mācību. Ar to, ka tiek pētīts, uz kā balstās maņu darbība – iegūst acs, aus, deguna un tā tālāk maņu darbību. Visu apkopo lielā abstrakcijā, pēdiņās maņu darbībā. Tā ir liela kļūda, ievērojami maldi. Jo ja jūs ņemat tikai tās maņas, kuras ir zināmas šodienas fiziologam un psihologam, tad jūs varēsiet novērot, ja jūs vispirms skatāties uz miesīgo, ka īstenībā atsmaņa ir kaut kas pavisam cits nekā aussmaņa. Acs un auss ir divas pavisam dažādas būtnes. Un tad vēl taustes izkārtojums, kurš vispār vēl nav izpētīts, kaut vai tik apmierinošā veidā, kā tas ir ar aci un ausi. Bet paliksim pie acs un auss. Tās ir divas pavisam dažādas darbības, tā ka redzes un dzirdes apvienošana pēdiņās vispārējā maņu darbībā ir pelēka teorija – Ja gribētu šeit pa īstam ķerties pie darba, tad vajadzētu sākumā ar konkrētām pieredzes spējām runāt vispār tikai par atsdarbošanos, par ausdarbošanos, par ožas orgānu darbošanos un tā tālāk. Tad atrastu tik lielu dažādību, ka dažam labam pārietu prieks sastādīt vispārēju maņu fizioloģiju, kāda tā ir šodienas psihologiem. Cilvēka dvēseles aplūkošanām pie kādas atziņas var nonākt tikai paliekot apgabalā, kuru es savos iztirzājumos mēģināju norobežot gan patiesībā un zinātnē, gan arī brīvības filozofijā. Tad var runāt par vienotu dvēseli, neiekrītot abstrakcijās, jo tur stāv uz droša pamata. Tur vadās no tā, ka cilvēks pasaulē iedzīvojas un nevis, ka viņam ir visa īstenība. Jūs varat to palasīt patiesībā un zinātnē un brīvības filozofijā. Cilvēkam sākumā nav visa īstenība. Viņš tikai attīstās un tikai viņa tālāk attīstībā tas, kas pirms tam vēl nav realitāte, kļūst par īstu realitāti, kad domāšana un pieredze ieiet viena otrā. Cilvēks vispirms iekaro realitāti. Šajā ziņā kantiānisms, kurš ir visur iegrauzies, ir sarīkojis visbriesmīgākos postījumus. Ko tad dara kantiānismus? Tas no paša sākuma dogmatiski saka, pasauli, kura mūs aptver, mums vispirms jāuzlūko un mūsos īstenībā dzīvo tikai šīs pasaules spoguļattēls. Tā viņš nonāk pie visām pārējām savām dedukcijām. Kantam nav skaidrības par to, kas ir cilvēka uztvertajā apkārtnē – jo realitāte nav apkārtnē, nav arī parādībā, bet gan ir tā, ka realitāte tikai pamazām uznirst, mums iekarojot šo realitāti tā, ka tikai pēdējais, kas mums tuvojas, ir realitāte. Pamatā ņemot īstā realitāte būtu tā, ko cilvēks skata tajā acu mirklī, kurā viņš to vairs nevar izteikt, kurā viņš iet caur nāvs vārtiem. Jaunākajā gara kultūrā ir ieplūduši daudzi aplam elementi, un tas visradikālāk iedarbojas pedagoģijas jomā. Tādēļ mums ir jātiecas nepareizo jēdzienu vietā nolikt pareizos. Tad mēs varēsim to, kas mums jādara mācīšanā, arī izpildīt pareizā veidā.